23 su sata. Sova Info. Na odsjeku za Politehniku sveučilišta u Rijeci predstavljen je danas prvi broj znanstvenog časopisa Politehnika. Cilj je promovirati ovu interdisciplinarnu znanost putem znanstvenih i stručnih radova iz svih područja Politehnike kroz planirana dva izdanja časopisa godišnje. Časopis je u cijelosti dostupan na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske Hrčak. Kakav značaj ovaj časopis ima za studente, rekao nam je jedan od dvaju glavnih urednika, profesor Damir, Purković. Mi želimo potaknuti što više mladih znanstvenika, da im ovo bude input stanoviti ulaz u svijet znanosti. I mi želimo i potaknuti i mentore da objavljuju radove sa svojim studentima, ali i samostalno studente koji smatraju da imaju naravno što za reći i koji su izvrsni, koji žele se iskazati u tom svjetlu, da želimo ih potaknuti i naravno učinit ćemo sve da njihovi radovi ugledaju svjetlo dana, naravno sve, sva pravila koje znanstveni časopis mora udovoljavati. Na Filozofskom fakultetu održavaju se sutra dvije filmske večeri. U organizaciji studenta psihologije u 17 sati u dvorani 105 prikazuje se film Antikrist. Antikrist je eksperimentalni film Larsa von Trira u paru koji se nakon gubitka djeteta pokušava oblikom psihoterapije suočiti s depresijom. Nakon filma slijedi diskusija usmjerena na psihologijske elemente filma. Autonomni studentski kolektiv povjesničar u 18 sati u dvorani 106 organizira prikazivanje filma Full Metal Jacket koja, koji progovara o američkim marincima u Vjetnamskom ratu. U prostorima zajednice Talijana u Čirkolu održana je tribina na temu punk kulture. Grad Rijeka organizirao je ovu tribinu povodom 40. godišnjice prvog nastupa riječke punk grupe Paraf upravo u Čirkolu. Sve je zaključeno kratkim nastupom prvog vokala i gitariste Parafa Valtera Kocijančića uz pratnju sastava Perspektiva. Evo da citiram Državni hidrometeorološki zavod, najviše sunčanog vremena očekuje se na sjevernom Jadranu. Mislim da je ovo prvi put da ovo vidimo. I uz to eh, bura će slabiti, a temperature će ići i do 10 stupnjeva. S ovu info čitala i uredila Dora Vujnović. Slušali ste Sovu Info.